Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan oshonamiz so'radilar: "Ya Rasululloh, agar men Qadr kechasiga hozir bo'lsam, Qadr kechasiga guvoh bo'lsam, qaysi so'zni ko'proq aytay?" dedilar. Shunda Rasululloh aytdilar: "Quli Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Parvardigoro, albatta sen afv qiluvchi, karim bo'lgan zotsan. Afv qilishlikni yaxshi ko'rasan, bas meni afv qilgin. Mana shu duoni ko'proq o'qishligimiz kerak bo'ladi. Parvardigoro, sen avf qilishligini yaxshi ko'ruvchi Karim bo'lgan zotsan, meni avf qilgin. Avf qilish o'zi nima? Biz Alloh taoloning avfiga, mag'firatiga, kechirishligiga loyiq bo'lishligimiz uchun o'zimizda ham mana shu avf degan sifatni topishligimiz kerak bo'ladi. Kechirib qo'yishlik. Avf qilishlikning darajalari: halimlik, avf qilish, kechirish, ihson. to'rt xil ko'rinishi bor. Xilm bu inson jahli chiqqanda g'azabi kelganda g'azabini yutishlik. Ikkinchisi avf qilish, jazolashga qodir bo'lib turib jazolamaslik. Uchinchisi kechirish, malomat qilgan kishiga ya'ni malomat qilishga qodir bo'lib indamay qo'yishlik. Ihson qilishlik bu anbiyo va siddiqlarning sifati. yomonlik qilgan kishilarni jazolab, malomat ularni jazolashni o'rniga malomat qilishni o'rniga qaytarib yaxshilik qilishlik. Avf qilishlikning to'rtta ko'rinishi mana shu. Muhammad sallallohu alayhi vasallam qanday zot bo'lgan? U kishi qanday avf qilganlar? U kishi payg'ambar bo'lmay turib sodiqul amin edi. Hamma yaxshi ko'rar edi. Qavmiga la ilaha illalloh kalimasini olib kelganda ko'p aziyatlar payg'ambarimizga ozolar yetdi. Mana shuniga aziyat yetkazib turgan qavmiga payg'ambarimiz Allohum mag'firli qavmi fa innahum la ya'lamun. Parvardigoro, meni qavmimni avf qilgin, zero ular nima qilayotganini bilmayaptilar dedilar. Bu o'rinda 3 ish jamlangan. Ularni avf qilish o'zi kechiryapti. Parvardigordan kechirishligini so'rayapti. Ularga uzrni qoyim qila, bilmay qilishyapti Parvardigor. Yana orqasidan o'zini ismiga atib qilib, meni qavmim ular deyapti. Ular demayapti, meni qavmim deydi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz sizni ey Muhammad solom olamlar uchun rahmat qilib yuborganmiz dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhudda 50 ta kamonchini rumotga o'tkazib qo'yib, mendan buyruq kelmaguncha yutsak ham, yutkizsak ham, g'olib mag'lub bo'lsak ham jilmanglar deb tayinlab aytdi. Bu 50 ta kamonchi payg'ambarimizning buyrug'ini bajarib turdi. G'alaba musulmonlar tomonida bo'ldi. Endi qachoniki dushmanlarni musulmonlar yengib quvib ketayotganda bu rumotlar, kamonchilar g'anima o'ljadan qolib ketamiz deb payg'ambarimizga osiylik qilib tushib ketishdi. Qo'shinni orqa tomoni ochilib qolganda mushriklar orqa tomondan zarba berdi. Mana shu kishilarning aybi bilan musulmonlar mag'lub bo'ldi. Payg'ambarimiz bularni ham afv qildi. Kechirdi. Malomat qilishlikka yoki jazolashlikka qodir bo'lib turib kechirdi. Alloh taolo tomonidan mana shu sifat payg'ambarimiz payg'ambarimizda mana shu sifat borligini Alloh taolo Qur'onda bayon qildi. Yusuf alayhissalom. Biz avf qilgan kishilarning hayotidan ozgina ozgina lavha gapirib beramiz. Yusuf alayhissalom akalari hasad qilishib, otasini qo'lidan olib quduqqa borib tashlashdi. Yusuf alayhissalom 12 yasharida qul bo'lib sotilib ketdi quduqdan chiqib. Vazirni uyda yashadi, 7 yil qamoqda o'tirdi. Juda ko'p mashaqqat qiyinchiliklarni ko'rdi. Oxiri akalari nohaqligi ma'lum bo'ldi. Ularni qilgan xato ishlari fosh bo'ldi. Shunda ukalarining oldida xijolat bo'lib turganlarida ularni avf qilib la tasriba al yawm. Bugun sizlar ayblanmaysizlar dedi. Yaghfirullohu lakum. Parvardigorim sizlarni mag'firat qilgan deb ularga istig'for so'radi. So'ngra aytdi, bu ishni sizlar qildinglar deb ma'lumot qilmadida ba'di min ba'di nazag'a shaytonu bayni va bayna ikhwati. shayton men bilan og'a inilari orasini buzib ig'vo qildi. Ya'ni ayb ish qilgan akalarni kechirdi, Allohdan istig'for so'radi. Yana sizlar qilmadinglar, shayton vasvasa qilganiga shunday ish bo'ldi dedi. Akalariga uzrni qoyim qildi. Iso alayhissalom u kishi qanday avf qildi? Qavmi toshbo'ron qilar ekan, u kishini haqoratlar ekan, masxaralar ekan, Iso alayhissalom ularga faqat yaxshi gapni gapirar edi. Ular faqat haqorat qilib, xunuk so'zni gapirardi. Iso alayhissalom aytardi: "Kullun yunfiq bima indahu." Har birta odam o'zida bor narsani infoq ihson qiladi. Ularda faqat yomon gap borligi uchun qalbida yomonlik chiqdi, Iso alayhissalomda faqat yaxshilik bo'lgani uchun yaxshilik chiqdi. Avf qilishni o'rganaylik. Chunki avf qilishlik ulug' insonlarning sifatlaridan. Alloh uchun avf qilgan narsamizni Alloh taolo mukofotini albatta qiyomat kunida beradi. Avf qilgan kishilardan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning qizi ummul Mu'minin Oysha onamizni munofiqlar ifk hodisasida fahshda, zinoda ayblashdi. Ana shu zino qilganligi haqidagi gap so'z tarqaganida Abu Bakrni o'zini qarindoshi bo'lgan kishi Mustih ibn Usosa Abu Bakrni qarindoshi edi. Abu Bakr bu qarindoshiga ko'p xayr-ehsonlar qilib turar edi. moli ko'p bo'lganligi uchun ularni siylab turardi moli dunyosi bilan. Shunaqa Abu Bakrdan yaxshilikni ko'rib turgan mustih ibn Usosa ham Oysha onamizni faxsh ishni qildi degan kishilardan bittasi bo'ldi. Abu Bakr siddiqni nihoyatda bir achchig'i kelib, ya'ni shuncha yaxshiligingni ko'rib turib, meni qizim haqida shunaqa gapiradimi dedi-da, Allohga qasam, qaytib bunga men ihson qilmayman dedi. Lekin Alloh taolodan oyat nozil bo'ldi. Sizlardan fazl va keng katta mol davlat egalari qarindoshlariga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida infoq ihson qilmaslikka qasam ichmasin. Balki ularni avf qilib kechirsinlar. Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizlarmi? Alloh mag'firatli, mehribondir. Bu oyatni eshitganda Abu Bakr darrov tushundi. Men haqimda keldi dedi. Xohlayman Parvardigor. <clears throat> meni kechirishingni, avf qilishingni xohlayman dedi. Shu kundan boshlab ihsonni yana qattatan tikkalab qo'ydi. Mana aytayapmiz, avf qilishlik bu ulug' sifatlardan, anbiyolarning sifatlaridan. Abu Bakr aytdi: "Allohga qasam, bugundan boshlab unga qiladigan yaxshiligimni hech qachon to'xtatmayman" dedi. Alloh aytadi: "Idfa billati hiya ahsan, fa allazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." va وما illa allazina sabaru, va ma يلقاها illa zu hazzin azim." yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas Siz har qanday yomonlikni eng go'zal surat bilan daf qiling. Shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq do'st kabi bo'lib qolur. Unga yomonlikni yaxshilik bilan daf qilish xislatiga faqat sabr toqatli zotlargina ergashurlar, erishurlar. Unga faqat ulug' nasib egasigina erishur. Dushmaningga, senga yomonlik qilgan kishiga eng go'zal muomalani qil, eng yaqin do'stingga aylanadi. Bu narsaga deyapti Alloh taolo faqat ulug' insonlar qodir bo'ladi. Hammani qo'lidan kelmaydi bu narsa. Alloh taolo mu'minlarni g'azab vaqtida sabrga, johillik qilinganda halimlik qilishlikka, yomonlik qilinganda avf qilishlikka buyuradi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu qanday avf qildi? U kishini Ibn Muljam xanjar bilan jarohatlaganida o'lishiga yaqin bo'lib qoldi. Ali roziyallohu anhu jarohatlanib turar ekan, o'g'illariga aytardi. Ibn Muljamga yaxshi muomala qilinglar. Yaxshi yedirib, yaxshi kiydiringlar. Qattiq tegmanglar. Bu hanjarlagan kishiga. Agar men tirik qolsam, undan qasos olishlikka yoki kechirishlikka men haqli odamman. Agar o'lib qoladigan bo'lsam, orqamdan jo'natinglar. Allohning oldida u bilan husumatlashaman dedi. Ya'ni shunday kishiga ham yaxshi muomala qilib turinglar. Tirik qolsam kechiradigan yoki jazolaydigan men bo'laman, qasos oladigan. Agar o'lib qoladigan bo'lsam orqamdan jo'natinglar dedi. Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal xalifa Mu'tasim davrida Qur'onni maxluqligi haqidagi fitnada qattiq jazoga itobga qoldi. Ya'ni xalifa Mu'tasim Qur'onni maxluq deyishlikka majbur qildi. Ya'ni Qur'onni maxluq deb qo'ysa, maxluq degani yaralgan narsa bir kun yo'q bo'lib ketishligi kerak. Agar Qur'onga maxluq degan so'zni nisbatlab maxluq deb turib ulamolar tan olsa, bir kuni yaralgan narsa bir kuni yo'q bo'ladi deb turib Qur'on ham bir vaqtga borib yo'q bo'lib ketishligi kerak edi. Maxluq demadida Allohning kalomi deb turaverdi. Ulamolar aytadi, ummat ikkita og'ir fitnaga ro'baro bo'lgan. Bittasi Ahmad ibn Hanbalda Qur'on fitnasida maxluq demagan, ikkinchisi Abu Bakrni riddaga, ahli riddaga qarshi chiqib turgan fitnasida. Abu Bakr Siddiq ummatni bir xil ushab qoldi. Bo'linib ketishidan ushab qoldi. Ahmad ibn Hanbal Qur'ondan ajralib qolishiga ummat sal qolgan paytda Ahmad ibn Hanbalni mana shu qattiq turganligi sabab bo'lib qoldi. Qur'onni maxluq demadi, Allohning kalomi dedi. u kishini uzoq yillar qamoqda hibs qilishdi qattiq urib azoblashdi ustiga sovuq suvlarda sotishdi bu fitna xalifa mutavakkil kelgunga qadar davom etdi keyin keyin xalifa bu fitnani yo'q tugatdi ahmad ibn hambalni qamoqdan chiqarishlikka buyurdi u kishini qamoqdan chiqarishdi u kishi qamoqda turganda qamoqda qattiq azob berib azoblagan kishilardan biri ahmad ibn hambalni uyiga bordi bordida men sizni qamoqda qattiq azoblagan kishilardanman men sizni oldingizga kechirim so'rab keldim meni kechirib qo'ying dedi ahmad ibn hambal shunga qaratdi bo'ldi kechirdim ketavering dedi odamlar to'planib qarab turishgan edi hozir malomat qiladi hozir uringlar tepinglar deydi deb turuvdi kechirdim ketaver dedi haligi odam xursand ketdi yonidagi hamrohlari aytdiki ey imom shunaqa osonlik bilan kechirib javob beraverasizmi dedi malomat qilmaysizmi deganida aytdiki, qiyomat kunida deb Ahmad ibn Hanbal aytdi. Bu birodaringni azoblaganligingdan yoki malomat qilganingdan senga nima foyda bor? Axir qiyomat kunida Alloh taolo hamma ummatni tiz cho'ktirib qo'yadi. Hamma jahannam oldida tiz cho'kib turadi. Shunda nido qiluvchi aytadi: "Kimi qaysi bir kishi bir odamni Alloh uchun avf qilgan bo'lsa yoki kimi birovni haqqi bo'lib turib, Alloh uchun kechirgan bo'lsa, tursin, jannatga kirib ketsin deyiladi. U kunda faqat birodarini avf qilgan kishilargina jannatga kiradi. Faman afa va aslaha fa ajruhu alalloh. Kim avf qilib isloh qilsa, uni ajri Alloh taolaning zimmasida bo'ladi. Avf qilishni o'rganaylik. Ba'zi bir bo'lgan ishlarda Alloh taolo uchun avf qildik deb turib kechirsak, inshaalloh oxiratga o'tib boradi. Sizni urgan odamni bir mush urib olarsiz, qancha mazza qilasiz. Sizni so'kkanda bor bir marta so'yib olarsiz, qancha mazza qilasiz. Shuni o'rniga qiyomat kunida har bitta odam jahannam olib kelib qo'yilganda tiz cho'kib bitta savobga muhtoj bo'lib turgan paytda shu qilib qo'ygan avfiz bilan jannatga kirib ketishni taklif qilinsa, rozi bo'lmaysizmi o'sha kunda? Alloh taolo afu avf qilishni kechiruvchi Karim bo'lgan zot. Siz bilan bizga mana shu sifatni nasib qilgan bo'lsin. Aqulu hadha va هذا li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ozgina dam olib keyin tahajjud o'qiladimi hozir endi bir 15 minutmi 20 minut bir dam olinsa tahajjud nafl namoz o'qiganlar o'qib qur'on o'qiganlar o'qib tasbih aytadiganlar aytinglar bir 15-20 minutdan keyin 8 rakat qiyomillayl tahajjud namozi o'qiladi inshaalloh hmm?